بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bugündən başlayaraq biz Həmbəli imamının təlif ettiği əqidə barədə bəhs edən bir kitab oxuyacaq. Oxuyacağımız kitab Həmbəli imamları qatında ən mötəbər etiqadi mətnlərdən biri hesab olunur. Kitabın müəllifi Əbdülbaqi Əl-Məvahibi Əl-Bə'li olaraq tanınan Həmbəli fəqihidir. Hicrətin 1071-ci ilində vəfat etmişdir və Dəməşqdə dəfn edilmişdir yəni Şam həmbəllərindən olmuşdur və Şam torpaqları həmbəli imamları ilə məşhur olan bəldələrdən, yerlərdən hesab olunur. Yəni son dönəmlərdə həmbəli imamları demək olar ki, Şam ərazilərində məskunlaşmış və orada fəaliyyət göstərmişlər. Dediyim kimi, mütəəxxir həmbəllərin ən məşhur alimlərindən biri olmuşdur. Və Şeyx Əbdülbəqi rahiməhullahu təala əhlüsünnətin etiqadı barədə, xüsusən də əsər əhlinin etiqadı barədə Əl-Ayn vəl-Əsər Fi Aqaid Əhlil Əsər adlı etiqadi mətni təlif etmişdir və biz də inşallah bu kitabı oxuyacağıq. Əl-Ayn vəl-Əsər fi Aqaid Əhlil Əsər sözünün mənası nədir? Qısa şəkildə onu deyim. Əl-Ayn kəlməsi ərəb dilində müxtəlif mənalarda istifadə olunur. Yəni göz mənası var, cəsus mənası var, çeşmə mənası var. Burada gələn əl-ayn, yəni hər bir şeyin ən dəyərlisi mənasındadır. Yəni dəyərli bir şey, nəfis bir şey. Əsər həmçinin bir çox mənalarda istifadə olunur, lakin burada onun mənası, yəni parlaq bir şey. Və müəllif bununla bildirmək istəyir ki, o bu kitabında əsər əhlinin ən dəyərli və ən parlaq, gözəl etiqadını çatdırmışdır. Və Şeyx Risalənin əvvəlində həmin kitabı təlif etməkdə məqsədini bəyan edir. Buyurur ki, Dostlarımızdan bəzisi bir sıra mövzuları özündə şamil edən bir kitab təlif etməyimizi xahiş etmişlər. Və xüsusən də 3 mövzuya toxunmağımı tələb etmişlər. Əsas 3 mövzuya toxunmağı, yəni o mövzu barədə danışmağını istəmişlər. Birinci mövzu Həmbəli imamlarının İmam Əhməddən nəql edilən naslarını qeyd etməyimdir. Yəni Həmbəli imamlarının etiqadını bəyan etməsini istəmişlər və o etiqad ki, o etiqadı onlar İmam Əhmədin özündən nəql etmişlər. İkinci mövzu isə həmbəllər ilə əşarilər arasında baş vermiş ixtilaflara aydınlıq gətirməkdir və həmbəllərin dəlillərini qeyd etməkdir. Bu, onların ikinci istəyi olmuşdur. Və üçüncü, kəlam barədə, yəni Allah Cəllə və Alanın kəlamı barədə açıqlama gətirməkdir və həmçinin İmam Əhməddən bu barədə nəql olunan məsələləri zikr etməkdir. Yəni, bu üç mövzunu izah etməyini tələb etmişlər. Və müəllif də buyurur ki, mən də həmin dostların tələbinə icabət olaraq bu kitabı, yəni Əl-Ayn vəl-Əsər fi Əqaidi Əhlil-Əsər kitabını yazdım. Yəni, müəllif bu kitabı yazmaqda olan məqsədini Risalənin yaxud da ki, kitabın əvvəllərində bəyan edir. Və təbii ki, müəllifin qeyd etdiyi bu üç mövzu, yaxud da ki, üç mətləb müxtəlif məsələləri özündə şamil edir. Yəni, hər bir mövzunun altında müxtəlif məsələlər yatır. Yəni, müxtəlif fəsillərə bölür bu kitabı. Və biz də Allahın müvəffəqiyyəti ilə Abdülbaq Əl-Məvahibi Əl-Həmbəlinin təlif etdiyi bu kitabı oxuyub, orada olan və yaxud da orada qeyd olunan məsələlərə açıqlamalar və izahlar gətirəcəyik. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şeyx Abdülbəqi rahimehullah təala bir çox həmbəli imamlarının üslubuna uyğun olaraq bu etiqadi mətni kəlamçıların üslubu ilə təlif etmişdi. Və həmbəli imamlarının kitabların, yəni etiqad barədə kitabların təlif edilməsində iki üslubu var. Yəni həmbəllər etiqad barədə kitab yazdıqda iki üsluba əl atmışlar. Bir mühəddislərin üslubudur, bir də kəlamçıların üslubudur. Və etiqad barədə yazılmış və yaxud da ki, etiqad barədə yazmış həmbəli alimlərinin, imamlarının çoxu məhz kəlamçıların üslubu ilə etiqadi mətnləri yazmışlar, tərif etmişlər. Çünki bu üslub üzərə yazılmış kitablar əqli istidlal yollarına böyük yer ayırır. Və bu da təbii ki, etiqad barədə bəhs edən məsələləri nəqli yollar vasitəsilə anlamaqla yanaşı, etiqadi məsələləri əqli yöndən, yəni əqli tərəfdən əsaslandırmaq qabiliyyəti formalaşdırır. Yəni, imamlarımızın qeyd etdikləri kimi sağlam ağıl qəti olaraq səhih nəqillərə zid gələ bilməz. Yəni, bu ikisi arasında təzad baş verə bilməz. Və məlumdur ki, həmbəli imamları kəlam elmini öyrənmək, onunla məşğul olmaq xüsusunda ixtilaf etmişlər. İxtilafın xülasəsini qeyd edəcəm, çünki bu mövzu barədə artıq mən başqa dərslərdə danışmışam. Yəni, ixtilafın xülasəsi odur ki, əksər həmbəli imamları sağlam əqli dəlilləri nəqli dəlillərlə istifadə etməyi icazəli görmüşlər və zəruri hallarda kəlam ilə münazirə etməyə cavaz vermişlər. Yəni, alimlərimiz kəlam ilə məşğul olmağı təməldən qadağan etməmişlər. Əgər əqli dəlillər nəqli dəlillərə müvafiq gələrsə, bu halda alimlərimizin qeyd etdikləri kimi dinin təməli və İslamın da əsas məramlarından hesab olunacaq. Yəni usulüd-dindən hesab olunacaq. Halbuki bu məsələni daha ətraflı Qalayidül İqyan kitabının şərhində qeyd etmişəm də, yəni istəyənlər o dərsləri dinləyə bilər. Yəni orada alimlərimizin kəlam ilə məşğul olmağın icazəli olub-olmaması məsələsində ixtilafını gətirmişəm və alimlərimizin bu barədə dediyi ən üstün görüşü də orada zikr etmişəm. Və müəllif rahiməhullah müqəddimədə Allaha həmçana etdikdən sonra birinci fəsildə uca Allahı tanımaq barədə danışır. Mərifətullah barədə danışır. Və eytiqad barədə yazılmış kitablara nəzər yetirsən, imamlarımızın böyük əksəriyyəti eytiqad kitablarını bu fəsillə açırlar. Bizim alimlərimiz, həmbəli imamları öz eytiqad kitablarını bu fəsillə açırlar. Çünki insanın üzərinə ilk vacib olan şey uca Allahı tanımaqdır. Yəni, insana ilk vacib Allahı tanımaqdır, mərifətullahdır. Düzdür, bəzilər deyirlər ki, ilk vacib şəhadətdir, lakin əslində bu doğru görüş deyil və o barədə inşallah biz gələn dərslərdə danışacaq. Yəni, bütün bu mövzulara, məqamlara toxunacaq ki, bu məsələdə heç bir qaranlıq qapalı bir şey qalmasın. Dediyim kimi, imamlarımızın əksəriyyəti eytiqat kitablarını bu fəsillə açırlar. Və Abdülbəqil Məvahibi Rahiməhullahu Teala kitabın əvvəlində buyurur ki, فتجب معرفة الله تعالى شرعا ومما ورد في الشرع النظر في الوجود والموجود على kulli mükellefin qadirin və huve əvvəl vacibin lillahi taala. Buyurur ki, uca Allahı şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Yəni bütün bu ibarələrə inşallah ki, biz toxunacağıq. Yəni müəllif bunu dedikdə nəyi qəsd edir? Allah Cəllə və Alanı şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Yəni Allahı tanımaq vücuda və mövcuda nəzər yetirməklə hasil olur. Bu da uca Allaha yönəlik ilk vacibdir. Dediyim kimi, müəllif kitabını Allah Cəllə və Alanı tanımağın vacibliyi ilə açır və buyurur ki, Allah Cəllə və Alanı şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Və misal üçün, Ruknul Məzhəb adlanan Qadı Abu Ya'lə Əv-Rivayəteyn vəl-Vəciheyn kitabında buyurur ki, İbn Hamid, Qadı Abu Ya'lənin şeyxi belə buyurdu. Buyurdu ki, Əl-Məzhəb ənəhə təqa'u bil-istidləl Bizim məzhəbə görə o, yəni mərifətullah, istidləl yolu ilə baş verir. İstidləl yolu ilə. Yəni, insanın nəzər yetirməsi ilə baş verir. Və buyurur ki, وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى هَذَا فِي رِوَayəti Həmdən ibn Ali. Artıq İmam Əhməd Həmdan ibn Əlinin rəvayətində buna işarə etmişdir. Ümumiyyətlə, İmam Əhməd işarə etmişdir deyildikdə qəst olunan nədir? Yəni, İmam Əhməddən varid olan sözlər müxtəlif dərəcələrdən ibarətdir. İmam Əhmədin əshabı onun məzhəbini onun müxtəlif sözlərindən almışlar. Yəni, əshab deyilikdə təbii ki, həmbəli məzhəbinə mənsub olan fəqihlər qəst olunur. Misal üçün, biz dedikdə ki, nassa aleyhi, İmam Əhməd bir şeyi açıq ibarə ilə ifadə etmişdir. Bunu nassa aleyhi deyirlər, yaxud əl-mənsus. Yəni, İmam Əhməd bir şeyi açıq şəkildə qeyd edirsə, ona İmam Əhməddən gələn nas deyirlər. Və yaxud da qeyd olunur ki, İmam Əhməddən varid olan bir rəvayətdir. Misal deyir ki, İmam Əhməddən hansısa bir məsələ barədə bir neçə rəvayət gəlir. Və bu baxımdan da alimlərimiz İmam Əhmədin sözünü nəql etdikdə buyururlar ki, bu İmam Əhməddən gələn bir rəvayətdir. Və həmçinin İmam Əhməddən qeyd olunur ki, İmam Əhməd hər hansı bir şeyə işarə etmişdir. Yəni, açıq ibarə ilə, açıq ifadə ilə deyil, dolay yolla hansısa bir məsələyə işarə edir. Və buna görə də imamlarımız kitablarında və xüsusən də etiqad kitablarında və usul kitablarında buyururlar ki, Əv mə Əhməd, yəni İmam Əhməd hansısa bir məsələyə işarə etmişdir və Həmbəli əshabı da bu sözdən bir nəticə çıxarıb, o nəticəni İmam Əhmədə nisbət edirlər və buna da nə deyirlər? İmam Əhmədin işarə etdiyi məsələ. Qad Abu Ya'lə buyurur ki, artıq İmam Əhməd Həmdən İbn Əlinin rəvayətində buna işarə etmişdir. Fəqal İmam Əhməd demişdi, Əl-murciətü təqul, murciələr deyirlər. إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل cevarihuhu ve hada kufr. Buyurur ki Murciyeler böyle demişler. İnsan Rəbbini qəlbi ilə tanıyarsa, bədən əzaları ilə əməl etməsə belə mömindir. İmam Əhməd buyurur ki, bu küfürdür. Və iblisu qad arafa rabbahu. Çünki iblis Rəbbini tanımışdır. Sonra bu ayəti gətirir. Qal rabbi bima əğveytəni la uzayyinanna lahum fil ard Və la uğviyannahum ecmaîn. Ey Rəbbim, sən məni azdırdığına görə mən də mütləq onlara yer üzündə pis əməlləri gözəl göstərəcək və onların hamısını azdıracağam. İmam Əhməd buyurur ki, əgər Allahı tanımaq imandırsa, iblis Allahı tanımışdır. Və qad rahimehullah taala İmam Əhmədin bu sözlərinin ardınca buyurur ki, faqat nassa ala husulil ma'rifati li iblisə ولو كانت موهبة لم تحصل له لأنه كافر Buyurur ki, İmam Əhməd açıq şəkildə iblisin Allah barədə bilgiyə yələndiyini bildirir. Yəni buyurur ki, iblis Allahı tanıyırdı. Əgər bu, yəni mərifətullah insanın daxilində mövcud olan bir xislət olsaydı, iblis ona yələnməzdi. Çünki o kafirdir. Çünki bəzi alimlər buyurmuşlar ki, mərifətullah məvhibədir. Yəni insanın daxilində mövcud olan bir xislətdir. Bəzi alimlər bunu demişlər. Lakin Həmbəli imamları bunun tam əksini demişlər. Buyurmuşlar ki, mərifətullahı, yəni insan Allahı yalnız nəzər və istidlal yolu ilə tanıyır. Yəni, Allah Cəllə və Aləni doğulanda tam bir şəkildə tanımır. Çünki nəzəri ilə zəruri arasında fərq var o məsələlərə inşallah ki, biz toxunacaq. Buyurur ki, İmam Əhmədin iblisin Allahı tanımasını qeyd etməsi tanımanın nəzər yolu ilə hasil olduğunu ifadə edir. Ve sonra buyurur ki وَالْوَجْهُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَجْرَ الْعَادَةَ بِذَٰلِكَ بِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ عِنْدَ النَّظَرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ وَالتَّفَكُّرِ كما أجرى العادة بحصول الطعم عقيب الذوق والسمع عقيب الاستماع. Buyurur ki bunun sebebi odur ki Allah Celle ve Ala bir şeyi, her hansı bir şeyi dattıqdan sonra əmələ gələn dad və yaxud da eşitdikdən sonra əmələ gələn eşitmə adətini qoyduğu kimi nəzər, istidlal və təfəkkürlə də belə etməyi adət olaraq təyin etmişdir. Yəni bu sözlərin mənası nədir? Yəni insan bir şeyin zövqünü bilmək üçün mütləq ki onu dadmalıdır. İnsan bir şeyi eşitmək üçün səsi mütləq ki onu dinləməlidir. Və Allah Cəllə və Alənin hər bir şeydə təyin etdiyi adəti budur. Eyni ilə də Allahı tanımaq da mütləq ki nəzər və təfəkkür yolu ilə baş verir. Necə ki bu şeylər bizim qeyd etdiyimiz hissi şeylər hansısa bir şeyin icra edilməsi ilə baş verirsə, eyni ilə də Allahı tanımaq istidlal, nəzər və təfəkkürlə baş verir. Və Qad Abu Yalənin sözlərindən aydın olur ki, uca Allahı nəzər və istidlal yolu ilə tanımaq vacibdir. Və bəlli oldu ki, ilk vacib Allahı nəzərlə tanımaqdır. Və müəllif Allahı tanımağın vacibliyini qeyd edir. Həmbəli fəqihləri uca Allahı tanımağın şəriət yolu ilə vacib olduğunu deyirlər. Buyurur ki, Və təcibə mərifətullahi Teala şərən Allahı şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Bu nə deməkdir? Yəni Mötəzili firqəsindən fərqli olaraq, həmçinin Maturidilərdən fərqli olaraq mərifətullahın vacibliyi əqli yolla deyil, şəriətlə vacib olur. Mötəzillər demişlər ki, Allahı əqli yolla tanımaq vacibdir. Yəni əqlən tanımaq vacibdir. Hər hansı bir insana peyğəmbər göndərilməsə belə O insan Allahı tanımayıbsa, o insan bu hal üzərə öləcəyi zaman əbədi cəhənnəmə daxil olacaq. Çünki Allahı tanımaq onlara görə əqlən vacib edilmişdir. Mötəzillərə görə bu belədir. Matrudilərin də etiqadına görə Allahı əqlən tanımaq vacibdir, lakin onların etiqadı mötəzillərdən fərqlidir. O məsələyə biz gələn dərslərdə toxunacaq, çünki bu biraz uzun mövzudur. Lakin maturidilərin etiqadı dediyim kimi mötəzillərin bu məsələyə yanaşmasından fərqlidir. Deməli, anlayırıq ki, əqli yolla tanımaqla şəri yolla tanımaq arasında fərq ondan ibarətdir ki, şəriət yolu ilə Allahı tanımaq deyildikdə, yəni bizə Allah Taala'nın dini şəriəti gələndən sonra onun vacibiyyəti bərqərar olmuşdur mənasını ifadə edir. Ona qədər Allahı tanımaq vacib edilməmişdir. Mötəzillərə görə isə şəriət gəlməzdən öncə belə Allahı tanımaq vacib idi. Buna dayanaraq da mötəzillər demişlər ki, kim Allahı tanımazsa, şəriət gəlməzdən öncə belə kafir olarsa, Allahı tanımazsa, o insan əbədi cəhənnəmliyidir. Həmbəllərlə əşarilər isə fərqli bir etiqadı bəyan etmişlər və buyurmuşlar ki, əhli sünnətin etiqadına görə Allah Taalanı yalnız şəriətlə tanımaq vacib edilmişdir. Təbii ki, insan şəriət gəlməzdən öncə Allahı tanıya bilər. Lakin onun Allahı tanıması bunun Allahın bizim üzərimizə qoyduğu vacib olduğunu ifadə etməz. Bəli, Allahı tanıya bilər. Lakin bu bizə vacib edilməmişdir. Vaciblik yalnız şəriət gələndən sonra edilmişdir. Kim Allahı şəriət gələndən sonra tanımazsa, o insan kafirdir və cəhənnəmlikdir. Yəni ki, bu məsələ aydın oldu. Bu məqamda da qeyd etmək lazımdır ki, əhkamlar üç qismə ayrılır. Var əqli əhkamlar, şəri əhkamlar və adət yönlü əhkamlar. Bu şeyləri inşallah ki, yadda saxlayın. Əqli əhkamlar, şəri əhkamlar və adət yönlü əhkamlar. Əqli əhkamlar etiqadı bəhslərdə çox gəlir. Yəni, bunu siz kəlam kitablarında, etiqad barədə yazılmış kitablarda görə bilərsiniz. Əqli əhkamları. Və əqli əhkamların özü belə üç qismə bölünür. Bunlar vaciblik, imkansızlıq və caizlikdir. Əl-vücub, vəl-istihalə, vəl-cəvaz. Bu üç şey əqli əhkamlardan hesab olunur. Misal üçün, əqli əhkamların ilk qismi vaciblikdir. Eyni zamanda əqli əhkamların özü belə hər biri iki qismə bölünür. Zəruri və nəzəri olan əhkamlar. Misal üçün, dediyim kimi, əqli əhkamların ilk qismi vaciblikdir. Və buna tərif verərkən buyururlar ki, Huvə mə lə yasihhu fil aqli adamuh. Əqli əhkamın birincisi olan vacibliyin tərifi əqlən yoxluğu səhih olmayan bir şeydir. Əqlən yoxluğu səhih olmayacaq bir şeydir. Yəni, əqlən onun mövcud olmaması təsəvvür edilə bilməz. Misal üçün, hər hansı bir cismin məkansız olması hər hansı bir cismin məkansız mövcud olması mümkün deyil. Əqlən bu mümkün deyil. Hər bir cismin məkanda mövcud olması vacibdir. Bu nədir? Əqlən vacibdir ki, hər bir cisim mütləq bir məkanda mövcud olmalıdır. İkinci əqli əhkam isə imkansızlıqdır. Yəni əl-istihalə, yəni hər hansı bir şeyin imkansız olması. Bunun tərifi isə mə la yasihhu fil aqli vucuduhu əqlən mövcud olması səhi olmayan bir şeydir. Yəni, ağıl həmin şeyin varlığını təsəvvür edə bilməz. Əqlən bunun olması mümkün deyil. İmkansızın mövcud olması da təbii ki, mümkün deyil. Buna misal, hər hansı bir insanın nə hərəkətli, nə də hərəkətsiz olmasıdır. Bu mümkündür? Xeyr, bu mümkün deyil. Çünki cismin mütləq ya hərəkətli, ya da hərəkətsiz olması qaçınılmazdır. Və bu səbəbdən insanın hər ikisi ilə bir anda vəsf edilməsi nədir? İmkansızdır, yəni müstəhildir. Buna da əqlən imkansız olan bir şey deyilir. Və dediyim kimi, bu qisimlərin hər birinin zəruri və nəzəri olanı var. Misal üçün deyək ki, əqlən bir şeyin mümkünsüz olması həm zəruri elmlə bilinir, bu da ona bir misaldır, yəni hər hansı bir cismin nə hərəkətli, nə də hərəkətsiz olması. Bu imkansızdır. Məsəl üçün, nəzəri dediyimiz mümkünsüzlük. Məsəl üçün, Allah Cəllə və Alənin hər hansı bir məkanda olmasıdır. İlkin olaraq insan üçün bu normal hesab edilə bilər. Amma insan bu barədə düşünərsə, nəzər yetirərsə, bunun mümkünsüz olduğu üzə çıxacaq. Çünki Allah Cəllə və Alənin bir məkanda olması məkanın da qədim olmasını ifadə edir və yaxud da ki, Allah Cəllə və Alə əzəldə məkandadırsa, məkan da mı onunla bir ilahdır, yoxsa məxluqdur? Yəni, bütün bu şeyləri insan ağlından keçirdikdə, təfəkkür edib, nəzər yetirdikdə bunun imkansız olduğunu anlayır və buna da nə deyirlər? İstihalən nazariyyə, yəni nəzəri imkansızlıq. Əqli əhkamların üçüncü qismi caizlikdir. Mə yasihhu fil əqli vücuduhu və ədəmuhu aləs-səvab bir şeyin eyni tərzdə mövcud və yox olmasının əqlən səhi olduğu şeydir. Yəni, misal üçün, bir adamın hərəkətli olmasıdır və yaxud da hər hansı bir adamın hərəkətsiz olmasıdır. Hər ikisi əqlən icazəlidir. Yəni, deyək ki, ilkinin hərəkətsiz olması mümkündürmü? Bəli. Həmçinin ilkinin hərəkətli olması mümkündürmü? Bəli. Bu zəruri olaraq bilinən bir şeydir. Və həmçinin deyək ki, misal olaraq, nəzərə olaraq bir şeyin icazəli olması. Etiqad kitablarında gəlir ki, Allah Cəllə və Alə ona itayət edən qulunu əzablandıra bilərmi, yoxsa yox? Əqlən bu icazəlidir, yoxsa yox? Bu nəzəri bir bilgidir. Təbii ki, insan ilk olaraq bu sözü eşitdikdə, onun üçün bu söz icazəli görünməyə bilər. Düşünə bilər ki, necə ola bilər ki, Allah Cəllə və Alə ona itaət etmiş bir qulu əzablandırsın. Ona heç vaxt asi olmayan bir qulunu əzablandırsın. Lakin bu məsələyə biz nəzər və istidlal yolu ilə baxsaq, yəni bu barədə düşünsək, anlayacağıq ki, bu əqlən icazəlidir. Nəyə görə əqlən icazəlidir? Çünki qulun Allaha itaət etməsi, asi olması Allaha nə fayda verə bilməz, nə ona zərər verə bilməz, nə də onu nöqsanlı edə bilməz. Yəni Allah Cəllə və Aləyə insanın itaət edib ona asi olması heç bir zərər verə bilməz. Nə də fayda verə bilməz, nə də Allah Cəllə və Aləyə bir qüsur gətirə bilməz. Deməli, Allah Cəllə və Alənin ona itaət edən qulunu əzablandırmaması bu sadəcə Allah Taala'nın quluna olan lütfüdür. Onun üzərində elə bir vacibiyyət yoxdur. Və bildik ki, əqli əhkamlar üç qismə bölünür. Vaciblik, imkansızlıq və cavazlıq. Bu əqli əhkamlardır. Şəri əhkamlar barədə isə əsasən fiqhin üsulları elmində bəhs olunur. İnsan mütləq etiqad barədə bir şey oxuduqda bu şeylər barədə məlumatlı olmalıdır. Çünki bir çox insanlar etiqad barədə müəyyən mətnləri oxuyub, onu yanlış anlayırlar. Nəyə görə yanlış anlayırlar? Çünki onlar əhkamlar barədə ümumiyyətlə bilgisizdirlər. Və misal üçün deyək ki, hansı bir insan Allah Cəllə və Alənin sifətləri barəsində oxuduqda buyurur ki, Allah Cəllə və Alə ərşə həqiqi olaraq isteva etmişdi. İstəva aləl arşi həqiqətən. İndi sual olunacaq burada həqiqə kəlməsi hansı həqiqətdir? Şəri həqiqətdir, örfi həqiqətdir, lüğəti həqiqətdir. Hansı həqiqətdən söhbət gedir? O şeyə cavab verə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki bu məsələnin bəhsini bilmir. Görürsən, Allah Taala deyir ki, Allah ərşə istiva etmişdir həqiqi olaraq. Lakin alimlər həqiqət deyəndə hansı həqiqəti qəsd edirlər? Şəriətimizdə, üsul fiqh elmində həqiqəti müxtəlif qismlərə bölürlər. Var şəri həqiqət, var örfi həqiqət, var lüğəti həqiqət hansı həqiqətdir və hər bir həqiqətin də öz tərifi və mənası var. Şəri əhkamlar barədə qeyd etdiyim kimi əsas əsasən fiqhin üsulları elmində bəhs olunur. Çünki şəri hökm mükəlləflərin feilləri ilə bağlı olan, yəni əlaqəli olan şəriət sahibinin xitabıdır. Şəri hökm buna deyilir. Mükəlləflərin, yəni insanların və cinlərin feilləri ilə əlaqəli olan şəriət sahibinin xitabıdır. Şəriət sahibinin xitabı nədir? Bir şey et, bir şey etmə. Bu ya qəti formada olur, yaxud da ki, qəti olmayan formada. Buna nə deyirlər? Buna şəri hökm deyilir. Yəni, misal üçün, əgər şəriət sahibi, yəni Allah Cəllə və Alə qəti şəkildə bir şey tələb edirsə, bu, mükəlləfin üzərində vacibliyi ifadə edir ki, bu əməl vacibdir. Əgər qəti olmayan tərzdə tələb gəlirsə, müstəhəbliyi ifadə edir və s. Yəni, bildiyiniz şəri hökmlər, yəni üsul fiq elmində məlum olan 5 mükəlləfiyyət əhkamlarıdır. Buna mükəlləfiyyət əhkamları deyilir. 5. Yəni vacibli, müstəhəbli, haramlıq, məkruhluq və mübahlıq. Buna mükəlləfiyyət əhkamları deyilir. O baxımdan biz müəllifin mətndə qeyd etdiyi sözü oxuduqda təcibu ma'rifatullahi şər'an, yəni Allah Cəllə və Alanı şəriət yolu ilə tanımaq vacibdir. Yəni vacibiyyət məhz şəriət yolu ilə gəlir. Həmsinin üçüncü qism adət yönlü əhkamlardır. Bəzi kəlam alimləri buna tərif verərkən buyururlar ki, adət yönlü əhkamlar isbatul rabt beynə əmrin və əmrin vücudan və ədəmən bivasitati tikrar ma'a sihhati təxəllüf və ədəmi təsiri əhadihimə fil axar. Bu kəlamçıların gətirdiyi bir tərifdir. Buyururlar ki, bir şey ilə digərinin varlığı və yoxluğu arasında olan bağlılığını, yəni əlaqəsini təkrar vasitəsilə sübut etməkdir. Eyni zamanda birinin digərindən geri qalmamasının səhi olmasıdır və birinin yoxluğunun digərinə təsir etməməsidir. Ümumiyyətlə, kəlam alimləri adət yönlü əhkamları da dörd qismə bölürlər. Deyilər ki, misal üçün, rabıtu vücudin bi vücud, yaxud rabıtu ədəmin bi ədəm. Dörd qismə bölürlər. Yəni, misal üçün, mövcud olan bir şeyi digər mövcud olan bir şeylə bağlamaq, əlaqələndirmək və yaxud yox olan bir şeyi digər bir yox olan şeylə əlaqələndirmək. Misal üçün, deyək ki, bax, toxluğu yemək yemək ilə bağlamaqdır. Əlaqələndirməkdir. Misal üçün, sən bir tox adamı görəcəyin zaman artıq yeməyin mövcud olması ilə bağlamış olacaqsan. Ki, bu insan yeyib ki, toxdur. Çünki insan yemək yemədən tox ola bilməz. Mütləq ki, insan yemək yiyəndən sonra tox olur. Yəni, biri digərinə bağlı edilir, biri digəri ilə əlaqələndirilir. Yaxud da yoxluğu yoxluğa bağlamaqdır. Misal üçün, buludların olmaması yağışın olmaması ilə əlaqələndirilir. Buna nə deyirlər? Buna adət yönlü əhkamlar deyilir. Rabtul adəm bi vücud. İnsanın sağlamlığının olmaması virusun olması ilə əlaqələndirilir. Yəni bir şeyin yoxluğu digər şeyin varlığı ilə əlaqələndirilir. Məsələn deyirsən ki, insanın sağlamlığının olmaması hansısa bir xəstəliyin olması ilə əlaqələndirilir. Məsələn ki, virusun olması və yaxud da hansı bakteriyanın olması ilə. Yəni buna nə deyirlər? Adət yönlü əhkamlar deyirlər. Ancaq əqli əhkamlar ilə adət yönlü əhkamları qarışdırmaq yanlışdır təbii ki. Çünki bəzi insanlar bu ikisini qarışdırırlar. Çünki adət yönlü əhkamlardan fərqli olaraq əqli əhkamlarda bir şeyin digərindən geri qalması icazəli deyil. Yəni bu sözün mənası nədir əslində? Biz təkrar-təkrar baş verən müşahidələrimiz nəticəsində iki şey arasında bir bağlılığın olduğunu anlayırıq. Misal üçün günəşin şərqdən doğduğuna hökm veririk. Biz günəşin şərqdən doğduğuna nəyə görə hökm veririk? Çünki bu bizim təkrar baş vermiş müşahidəmiz nəticəsində olmuşdu. Biz doğulanda bunu bilmirdik. Bu adət yönlü hökmdür, yoxsa əqli yönlü hökm? Və bu hökm hissiyyat və müşahidə həmçinin təkrar ilə əlaqəlidir. İndi sual olunur. Bir şeyin digərindən geri qalması, yəni günəşin şərqdən deyil, qərbdən doğması icazəlidirmi? Bəli, icazəlidir. Və bu şey də baş verəcək. Və bəlli olur ki, bunun mümkünlüyü həmin hökmün adət yönlü hökm olmasını ifadə edir. Əqli əhkamlarda isə bu şey mümkün deyil, bu şey icazəli deyil. Nəyə görə? Məsələn, bir adamın eyni anda hərəkətli və hərəkətsiz olması mümkündür, yoxsa mümkün deyil? Mümkün deyil. Bu əslində nədir? Əqli əhkamlardan hesab olunur. Və bu əqlən muhaldır, əqlən imkansızdır. Və bəlli olur ki, əqli hökm təcrübə, müşahidə və təkrar vasitəsilə hasil olmur. Əqli hökm təcrübə və müşahidə, həmçinin təkrar vasitəsilə hasil olmur. Nə ilə hasil olur? Yalnız əqli dəlillərin mövcudluğu səbəbi ilə ağlın hökm verməsi ilə hasil olur. Yəni əqli dəlillərin mövcudluğu səbəbi ilə ağıl buna hökm verir. Bu da qeyd etdiyimiz kimi əhkamlardır. Yəni əqli əhkamlar, şəri əhkamlar və adət yönlü əhkamlar. Və Allah Cəllə və Aləni tanımağın vacibliyi Quran-ı Kərimdə bəyan edilir. Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fa'lam Ənəhu la iləhə illallah. Bil ki, Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Allah Taala bizə bu şeyi əmr edir. Bil ki, Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Və Allahı Cəllə fiulə tanımaq yalnız onun mövcud olduğunu bilmək anlamına gəlmir. Yəni, insan səhvən düşünməsin ki, Allahı tanımaq onun varlığını bilməkdir. Xeyr. Yəni bizim alimlərimiz mərifətullah dedikləri zaman yalnız onun mövcudluğunu iqrar etməyi qəsd etməmişlər. Qad Abu Ya'li bu xüsusda buyurur ki: "Vel ma'rifatu hiya ma'nan yakunul arifu bihi arifan billahi ta'ala ve hiya nafsul ilmi bihi ve ennehu ilahun vahidun qadimun alimun hayyun qadirun semi'un basir la yushbihul ashya ve la yecuzu alayhi adillatul hadas." Buyurur ki, əslində o mərifə bilgi onu bilən insanın uca Allahı tanıması anlamına gəlməsidir. İnsan ona yələnərsə, o mərifətə Allah Cəllə və Aləni tanımış olacaq. Yəni, bu da onu tanımaqdır. Sözün əsl mənasında həqiqi şəkildə Allahı tanımaqdır. Onun tək bir ilah olmasını, qədim, alim, diri, qadir, eşidən, görən olmasını, heç bir şeyə bənzəməyən olmasını, sonralığı ifadə edən əlamətlərin ona nisbətdə icazəli olmamasını bilməsidir. Sonralığı ifadə edən əlamətlər deyildikdə buradadır ki, وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ اَدِلَّةُ الْحَدَسِ Hədəs, yəni sonradan peyda olan şeylər, yəni sonradan peyda olan şeylərin xüsusiyyətlərinin Allaha nisbətdə icazəli olmamasıdır. Yəni, insanın bu şeyləri bilməsidir. Yəni, qadabu, yəni Allahı tanımağı, mərifətullahı bu şəkildə açıqlayır. Və bəlli olur ki, mərifətullah onun mövcudluğunu bilməkdən daha geniş anlam daşıyır. Mərifətullah Allahın varlığını, onun vacib varlıq olmasını, onun kamil sifətlərlə vəsf olunmasını, onun nöqsan sifətlərindən münəzzəh olmasını bilməyi şamil edir. Bütün bu şeyləri şamil edir. Və mərifətullah dediyimiz zaman bu qəsd olunur. Yalnız Allahın varlığını bilmək deyil. Yəni Allahı haqqı ilə tanımaqdır. Haqqı ilə Allah Cəllə və Alanı tanımaqdır. Və müəllif rahiməhullah buyurur ki, uca Allahı tanımağın yolu vücuda və mövcuda nəzər yetirməkdir. Vücud kəlməsi yoxluğun qarşılığında istifadə edilir. Yəni vücud və adam. Biz də deyirik ki, vücud nədir? Varlıqdır, adam isə yoxluqdur. Yəni yoxluğun qarşılığında istifadə edilmiş kəlmədir. Və vücud kəlməsi mövcud sözü ilə demək olar ki, eyni mənada istifadə olunur. Bəzi alimlər bu ikisini ayırmışlar. Məsələn, ayrıma gedənlərin bəziləri demişlər ki, yəni istilahi mənasını qeyd edərək buyurmuşlar ki, mövcud varlığı vacib olan şeyə deyilir və az öncə əhkamlarda, yəni əqli əhkamlarda vaciblik barədə danışdıq. Yəni əqlən vacib olan bir şeyi mövcud adlandırırlar. Vücud kəlməsi isə varlığı əqlən mümkün olan şeydir onlara görə. Yəni ikisini ayırırlar. Halbuki müəllif burada mövcud dediyi zaman varlığı mümkün olan şeyləri qəsd edir. Yəni biz Allah Cəllə və Alanı mümkün varlıqlar vasitəsilə tanıyırıq. Mümkün varlıqlar vasitəsilə. Mümkün olan varlıqlar yəni məxluqatdır insan varlığı vacib olanın həqiqətini məhz həmin varlıqlar vasitəsilə idrak edir. Yəni, insan bütün bu mövcudata, bu aləmə nəzər yetirməklə mərifətullaha yetişə bilir. Və bu da yalnız dediyimiz kimi mövcud olan varlıqlara nəzər yetirməklə mümkündür. Və buyurur ki, mərifətullahi bin nazar, Allahı nəzər yetirməklə tanıyırıq. Növbəti dərsdə biz bu nəzər barədə yenə danışacaq, yenə yəni, mərifətullah mövzunu davam etdirəcək. Lakin qısa olaraq nəzər yetirmək deyildikdə qəsd olunan nədir? Və onun tərifinə dair deyilmişdir ki, "Ən-nazar tərtibu muqaddimatin tərtiban musilan ilal matlub." Tələb olunan məqsədə çatdıracaq tərzdə müqəddimələrin ardıcıl düzülməsidir və yaxud ardıcıl edilməsidir. Bu sözün mənası nədir? Tələb olunan bir məqsədə çatdıracaq tərzdə müqəddimələrin ardıcıl edilməsidir, ardıcıl düzülməsidir. Və bu da məntiq elmində istifadə olunan bir termindir, istilahdır. Misal üçün, məntiq elmində gələn müqəddimətun suğra, müqəddimətun kubra və ən-nəticə. Hansısa bir şeyin həqiqətini ispat etmək istədikdə bu müqəddimələrdən istifadə edirlər. Kiçik müqəddimə, böyük müqəddimə və nəticə. Müqəddimətun suğra, müqəddimətun kubra və ən-nəticə. Yəni, sonda nə gəlir? Sonda məqsəd, tələb olunan məqsəd gəlir. Bu mövzuya bir misal çəkəyim bildiyimiz bu varlıq aləmi aləm hədistir. Hədistir, yəni sonradan peyda olmuşdur. Bütün bu kainat, bütün bu aləm sonradan peyda olmuşdur. Buna məntiq alimləri müqəddimətun suğra deyirlər. Yəni kiçik müqəddimə adlanır. İlk olaraq hamımız ittifaq edirik ki, aləm sonradan yaranmışdır. Sonra deyirsən, hər bir hədisin, yəni hər bir sonradan peyda olanın bir muhdisi, bir izadkarı olmalıdır. Hər bir hədisin bir muhdis olmalıdır. Yəni, hər bir sonradan peyda olan bir şeyin bir izadkarı olmalıdır. Buna da müqəddimətun kubra deyilir. Böyük müqəddimə. İlk olaraq kiçik müqəddimə, sonra böyük müqəddimə. Və iki müqəddimə nəticəsində tələb olunan nəticə ortaya çıxır. Biz dedik ki, aləm hədisdir. Aləm sonradan peyda olmuşdur. Və hər bir sonradan peyda olanın da bir muhdisi, yəni bir izadkarı olmalıdır. Nəticə də odur ki, mütləq aləmin bir izad edəni olmalıdır yəni aləmin bir icad edəni bir xaliq olmalıdır. Buna da məntiq elmində ən-nəticə deyilir. Və nəzər dediyimiz zaman da məhz bu şeylərə deyilir. Tələb olunan məqsədə, yəni nəticəyə çatdıracaq tərzdə müqəddimələrin tərtiblə düzülməsidir. Bizim qeyd etdiyimiz o müqəddimələrdə və nəticədə bir şey pozularsa, artıq yanlış nəticə ortaya gələcək. Səhi nəticə ortaya gəlməyəcək. Ona görə də alimlər buyururlar ki, məntiq elmi əslində bütün elmlərin anasıdır. Bütün elmlərin. İstər etiqad elmi olsun, istər üsul elmi olsun, istər ərəb dili elmi olsun, istər fiqh elmi olsun. Bütün o kitablarda məntiqçilərin istilahları qeyd olunur. O baxımdan məntiq elmini alimlər mühüm elmlərdən saymışlar. Lakin bizim imamlarımız, Həmbəli imamları nəzərin ən aşağı, yəni ədnən nazar, ən kiçik formasının kifayət olduğunu qeyd etmişlər. Hətta düşündüyünü ifadə edə bilməsə belə cuzi nəzərin olması yetərlidir cuzi nəzərin olması yetərlidir. Və həmbəllər qatında ən cuzi nəzər dediyimiz şey demək olar ki, bütün müsəlmanlarda mövcuddur. Ola bilsin ki, qeyri-müsəlmanlarda o şey mövcud olmasın. Olmadıqda artıq o nəzər onlar üçün vacib olur. Yəni Allah Cəllə və Alanı nəzərlə tanımaq vacib olur. Düzdür, bəzi insanlar yanlış olaraq düşünmüşlər ki, Allah Cəllə və Alanı tanımaq zəruri elmdir və xüsusən də bu görüş yayğındır. Deyirlər ki, insan doğulanda artıq o Allahı tanıyır. Yəni, insan Allah Cəllə və Aləyəni tanımır. Bu zəruri elmdir. Bu çox yanlış bir nəticədir və əhl-i sünnətin etiqadına müxalif görüşdür. Çünki əgər Allahı tanımaq zəruri elm olsaydı, yer üzündə bir kafir olmazdı. E, siz elə bir kafir göstərə bilərsiniz ki, mənə o günəşin şərqdən doğduğunu inkar etsin. Nəyə görə? Çünki bu bir zəruri elmdir. Zəruri elmi heç kəs inkar etmir. Əgər hər hansı bir elmi inkar edənlər varsa, bilin ki, o artıq nəzəri elmdir. Bu baxımdan Allah Cəllə və Aləni tanımaq zəruri yox, nəzəri elmi hesab olunur. Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərim bir çox yerində bizi təfəkkür etməyə sövq edir. Yaratdığı məxluqatlar barədə düşünməyə sövq edir. Sual olunur, nəyə görə Allah Taala bizə o məxluqat barədə düşünməyi əmr edir? Nəyə görə bizi ona sövq edir? Səbəb nədir? Əsas səbəb nədir? Əsas səbəb məlumdur. Allah Cəllə və Alə bizə o məxluqat vasitəsilə özünü tanıdır özünü məhz onlar vasitəsilə tanıdır. Yəni, mərifətullah məhz onun vasitəsilə hasil olur, nəzəri elm ilə. Və dediyim kimi, həmbəli imamları qatında ən cuzi nəzər kifayət edir. Və bütün müsəlmanlarda demək olar ki, bu şey mövcuddur. Və növbəti dərsdə mərifətullah və onunla əlaqəli olan məsələləri müzakirə etməyə davam edəcəyik inşallah. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Və əxiru dəvana enilhamdülillahi rabbil aləmin.